بسم الله الرحمن الرحیم فصل صلات الاستسقاء فصل بعدی ما در رابطه با نماز استسقاست یا نماز طلب باران طلب آب از پروردگار در زمان قحطی و خشکسالی و صلاة الاستسقاء مسنونتون میفرماید نماز استسقا سنت است فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام دستور میدهد مرد امام مردم را به توبه کردن آره چون طلب بارن دعایست از پروردگار و این کارا برای قبول شدن دعا تأثیر دارند پس دستور میدهد آنها را امام به توبه کردن و صدق دادن و خروج از ظلم کردن جایی که ظلمی کردن دست بکشند دیگه ظلم نکنند اون طرفی رو که در حقش ظلم کردن رازیش کنند و مصالحت الاعدا و همچنین دستورشون میدهد که کینه ها و دشمنی هایی که با همدیگه دارند مسلمانان با همدیگه دارند صلح کنند از دشمنی ها از کینه ها و کدورت هایی که پیش اومده دست بکشند صلح کنند و همچنین سه روز قبل از استسقا روزه بگیرند ثم یخرج بهم فی اليوم الرابع فی ثياب بذلتن سپس امام خارج می شود با مردم یا خارجشان می کند مردم را در روز چهارم در لباس های کار لباس هایی که انسان هنگام کار می پوشد و استکانت و در حالت خشوع و تضرع تزرع و رازاری و یصلی بهم رکعتین کصلات الایدین و نماز میدهد مردم را دو مانند نماز دو ایت با همون کیفیت نماز اید بله در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه ثم یخطب بعدهما سپس بعد از اون دو رکعت خطبه میخواند و یحول رداءه و ردایش رو این چادری رو که قبایی رو که بر روی لباس ها پوشیده اونو میگرداند یعنی سمت راستش رو سم به سمت چپ سمت چپش سمت راست ردایش رو به سمت چپش ويكثر من الدعاء والاستغفار ودعاء واستغفار زياد استغفار يعني زياد دعاء واستغفار ميكونات ويدعو بدعاء استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء دعا بهمن دعاء رسول جرامي اسلام صلى الله عليه وسلم وهو وان دعاء ناس اللهم اجعلها سقيا رحمة پروردگارا این باران رو باران رحمت قرار بده ولا تجعلها سقیا عذاب و این رو باران عذاب قرار مده ولا محق و بارانی که سبب بردن برکت است بارانی که بی برکتی به بار قرارش مده ولا بلائن و این باران رو آزمایش آزمایش به شر قرار مده ولا حد من و سبب از بین بردن خانه ها خراب کردن مناطق مسکونی قرارش مده ولا غرق و سبب غرق کردن پس باران رحمت باشد و نه باران عذاب و برکتی و <coughs> آزمایش و سبب تخریب خانه ها و سبب غرق کردن اللهم على الضراب والاکامی و منابت الشجر و بطون پروردگار بر کوههای کوچک بر تپه ها و بر جاهایی که درختان رویدند و بر شکم وادی ها رودخانه ها اللهم حوالینا ولا علینا پروردگارا بر اطرافمان نه نبر خودمان نه بر خانه ها اللهم اسقنا غیثا مغیثا هنيئا مريئا مريعا صحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين پروردگارا ما را بارانی بده که مغیث باشد یعنی ما را از شدت نجات بدهد ان پاک باشد مریعا سرانجام نیکویی داشته باشد مریعا خاصل خیزی به بار آورد صحن بارانی که شدید بر زمین بیفتد یعنی حتما منظور دانه های بزرگ هستن چون این صحن و شدید الوقع علی الارض شارحین نوشتن یعنی بر زمین به تندی بیفتد عاما یعنی فراگیر باشد غدقا شارحین نوشتن کثیر الماء یعنی زیاد آب باشد داشته باشد طبقا زمین زمین را فرا بگیرد همه زمین را در بر بگیرد پس عاما عام باشد غدقا کثیر الماء باشد طبقا یعنی زمین همش رو در بر بگیرد اون منطقه رو مجللا مطبقا على الارض ای مستوعبا لها طبقا اینجوری معنی کردن یعنی زمین رو فرا بگیرد در بر بگیرد مجللا عام زمین را در بر بگیرد دائما الى یوم الدین دائمی باشد تا روز قیامت اللهم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانتین پروردگار ما را باران بده و از ناامیدانمان قرار مده به خاطر نیامدن باران پس ما را باران بده و ما را از قانتین ای الائسین از ناامیدان آنایی که جهت نیامدن باران اون ناامید شده ما را از ناامیدان قرار مده اللهم ان بالعبادی والبلاد من الجهل من الجهد والجوع و ما لا نشكو الا را پروردگارا همانا به بندگان تو و به سرزمین ها مشقت هایی وارد شده است و گشنگی و تنگی مالا نشکو الا الیک آنچه که شکایت نمی کنیم جز به سمت تو پس به بندگان و سرزمین و مشقت ها و گشنگی ها و تنگی های آمده است که جز به غیر از تو جای دیگر شکایت نمی کنیم اللهم انبت لنا الزرع پروردگارا برویان برای ما کشتزار را و ادر لنا الدارع و زیاد کن برای ما شیر پستان گوسفندان را حیوانات را و انزل علینا من برکات السماء و نازل کن بر ما از برکات آسمان وأنبت لنا من بركات الأرض وبرويا ما از بركات الزبيد واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك دور كن از ما بلارا را یا دور کن از ما حالت سختی و مشقت را مشقتی را که که جز تو اون را کسی دیگر دور نمی کند پس بردار از ما بلایی را که جز تو کسی آن را بر نمی دارد اللهم انا نستغفرک انک کنت غفارا پروردگار ما تو را طلب بخشش میکنیم همان تو بسیار بخشنده ای فارسل السماء علینا مدرارا پس باران را ببارن بر ما یا پس از آسمان فرو بیاور بر ما باران ریزان را و یختصل فی الوادی اذا سال میگه غسل میکند در رودخانه زمانی که جاری شد و یسبح للرعد والبرق و تسبیح میگوید هنگام رعد و برق تسبیحش هم این است که آوردش سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فالصلاة استسقار صلات فصل بعدي صلاة خوف صلاة الخوف نماز خوف يعني زماني كإنسان در خوف هست در حالة جنگ با دشمن است و صلات الخوفی على ثلاثة اضرب نماز خوف بر سه قسم است البته شارحین یا کتب یک قسم چارمی رو هم ذکر می کند در هر صورت نماز خوف بر سه قسم است احدها حالت اولش ان یکون العدو فی غیر جهت القبلتی دشمن در غیر جهت قبله باشد حالت اول این است که دشمن به سمت قبله نباشد اینجا امام چیکار میکند فیفرقهم الامام فرقتین فرقه تقف في وجه العدو و فرقه خلفه اینجا امام جنگجویان را افراد را به دو گروه تقسیم میکند گروهی که در مقابل دشمن می ایستد و گروهی که پشت سر امام می ایستد فیصلی بالفرقه التي خلفه رکعت اون گروهی که پشت سر امام هستند رو یک رکعت امام براشون میخواند ثم تتم لنفسها سپس اون فرقه اون گروه کامل میکند برای خودش رکعت بعدی را و تمضی الى وجه العدو و میرود در مقابل دشمن وتأتي الطائفة الأخرى فيسلي بها ركعة وتتم لنفسها گروه دیگر می آید امام یک رکت رو با اینا میخوند مال امام میشن دوتا مال اینا میشن یک رکت و تتم لنفسها این گروه برای خودش رکت دیگر رو میخوند و یسلم بها و با همین گروه امام سلام میدهد پس این شد از حالت اول که دو گروهشون میکند یک رکت رو با هر گروه میخوند رکت دیگر رو گروه خودشون به تنهایی میخونند با گروه دوم که در رکت دوم امام اومده اند و یک رکت رو با امام اند و یک رکت رو خودشون با اینا سلام میدهد و ثانی حالت دوم چه است ان یکون فی جهت القبلتی دشمن در سمت قبله سپاه اسلام باشد فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم فإذا رفع سجدوا ولحقوه حالت دوم نماز خوف این است که دشمن در غیر در سمت قبله باشد در این حالت امام افرادش رو به دو صف تبدیل می کند آنها رو در دو صف قرار می دهد و یحرم بهم و تکبیر احرام رو با آنها می گوید وقتی که سجده کرد در حال سجده چون سرها بر زمینن یک موقع دشمن غافلگیرشون نکند اینجا کار فقط یکی از دو صف با همراه امام سجده می کنند صف دیگر می نشینند اینجوری و نگهبانی می کنند این در حالت نماز نگاه چون دشمن به سمت قبله دیگه خب پس سجده اول که امام رفت یکی از دو صف سجده می کند صف دیگری همینجوری می نشینند و نگهبانی می کند وقتی که سرش رو از سجده برداشت اون گروه میرند سجده میکنند گروهی که سجده نکرده بودن و لحقوه و میان به امام در نماز میشند ملحق میشند و الثالث شیوه سوم ان یکون فی شدت الخوف و التحام الحرب زمانی که خوف شدید باشد و جنگ هم شدید باشد خب خوف زمانی شدید میشه که دیگه جنگ شدید باشه فیصلی کیف امکنه هر طور که اینجا ممکن بود نماز میخوانند راجلا او راکبا پیاده و سواره مستقبل القبلتی و غیر مستقبل الله به سمت قبله و به سمت غیر قبله هر طور که ممکن بود در این حالتی که جنگ بسیار شدید است نماز میخوانند خب فصلون فصل بعدی در رابطه با چی هست؟